محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد بيكم احمد الله سبحانه وتعالى كذلك كوما سالنا سلامكم تم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi كتيركم katika الله سبحانه وتعالى tunaendelea na darasa la usulul fiqh wiki iliyopita tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na taarifu ya usulul fiqh kwa kuangalia neno usul kadhalika kwa kuangalia neno al-fiqh kadhalika tukaangalia taarifu ya usul al-fiqh kama jina la fani inayojitegemea Leo tunaanza na nukta ya al-ahkam ambayo muallif baada ya taarifu ameanza kuleta al-ahkam na ameanza kuzungumzia al-ahkam kwa sababu al-ahkam ni thamara ni matunda yanayopatikana baada ya mtu kuwa amefanya kazi ya istinbat kutokana na fani hii ya usul al-fiqh hapo fikia ni kwa masala ahkam kwa hiyo lazima mtu azijua ahkam ili kusudi baadaye atakapokuwa amefanya istimbati zake atakazofanya afikie katika kile ambacho anachokifahamu na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا حفظه الله تعالى الأحكام الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء واصطلاحا المقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع المراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا إيجادا أو ترك أم تركا فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التقريب فيشمل الصغير والمجنون والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية والمراد بقولنا أو تخيير المباح والمراد بقولنا أو وضع الصحيح الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ والإلغاء طيب الأحكام الأحكام جمع حكم وهو لغه القضاء نينو الاحكام ني وينج ونينو حكم وينج ونينو حكم وهو لغه نا حكم ketika لغه ني القضاء كذلك والمنع والحكمه القضاء والمنع والحكمه القضاء والمنع والحكمه نينو الحكم ketika لغه العرب معناه القضاء كحكم والمنع نا كزويا والحكمه نا حكمه كويت كلا كيتو سهمو yake والسلاح وقتما ما يلي واصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه tunaposema neno نينو الحكم istilah ni اثبات امر لامر ni kuthibitisha jambo kwa ajili ya jambo lingine kuthibitisha kitu kwa ajili ya kitu kingine au nafyuhu anhu au kukipinga hii ndio tunavyosema alhukum kwa hiyo ukisema muhammadun jaa anta athbatta almajia limuhammadin ukisema muhammad amekuja wewe umethibitisha kuja na mjaji wake ni muhammad kwa hiyo umethibitisha jambo kwa jambo lingine au nafyuhu anhu au kukanusha ma jaa muhammadun hajaja muhammad kwa hiyo tunavyosema alhukum ni kuthibitisha kitu kwa ajili ya kitu kingine kuthibitisha jambo kwa ajili ya jambo lingine au nafyuhu anhu au kupinga وقد تقدم تقسيم الحكم na imetangulia vigawo vya hukumu tumesema kuna uh, hukmun lughawi kuna hukumu ya kilugha tukasema kuna hukmun aqli kuna hukumu ya kiakili kuna hukmun aliyun kuna hukumu ya kiada halafu kuna hukmun shar'iyyun kuna hukumu ya sheria na tukasema kwamba tunaposema masala hukum katika usul fiqh tunakuwa tunakusudia hukum ile ya kisheria kwa hiyo hapo ambapo muallif rahimahullah aliposema al-ahkam aliposema al-ahkam arafa ash-shaykh al-ahkama عرف الشيخ ash عرف الشيخ الأحكام الشرعية عرف الشيخ الأحكام الشرعية شيخ ametoa taarifu ya hukumu za kisheria hapo alivyosema al-ahkam taarifu aliyotoa ni taarifu ya hukum ya sheria limadha لان الالف واللام للعهديه لان الالف واللام للعهديه لان الالف واللام للعهديه kwa sababu alif na lam ni kwa ajili ya alahdia kitu ambacho tumeshakizungumza na mtu akawa na mazoea nacho لاجل هذا لم يقل الاحكام الشرعيه لاجل هذا لم يقل الاحكام الشرعيه لاجل هذا kwa ajili ya hili lam yakul hajasema sheikh rahimahullah al-ahkam الشرعيه هيسمى حكم الشرعيه بعد ما سمى تو الاكا لان الالف واللام للعهديه بسبب الف ولام ني العهديه ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول إنا ارسلنا اليكم رسولا حقيقه سيسي tumetuma kwenu mtume kama arsalna ila fir'auna rasulan kama tulivyotuma kwa firauni mtume faaswa firaunu rasul firauni akamwasi mtume kwa hiyo faaswa firaunu rasul ikaja alif na lam lil ahadiyya kwa sababu mwanzoni tayari ameshasema Allah subhanahu wa ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan kwa hiyo kwa vile alishataja mwanzo rasul alipokuja kutaja kwa mara nyingine akaweka alif na lam ikawa kalas mtume aliyokuja kwa mara nyingine ikawa anajulikana yule ambaye amekusudiwa mwanzo faaswa fir'aunur rasula Firaun akamwasi mtume kwa hiyo alif na lam pale alivyosema faaswa fir'aunu rasul ile ni al al ahdiya alif na lam lil ahdiya kwa kwa vile nyuma tulishazungumzia masala ya hukum na tukasema makusudia ya hukum hapo tunapokuwa tunazungumzia tunakusudia hukum ya sheria na ndio maana shekhe akasema al ahkam kwa hiyo taarifa aliyoileta yeye ya kiistilah ni ile ambayo tumeshasema kwamba makusudio ni hukumu ya kisheria faqala ash-shaykh wasilahan wasilahan maktadahu خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع tunasema hukum maktadahu khitabu shari ni kile kilichojulisha maneno ya kisheria kile ambacho kimejulisha maneno ya kisheria hapo aliposema maktadhahu khitabu shar'i maktadhahu ay ma dalla alayhi alkitabu wa sunna ma dalla alayhi alkitabu was sunna maktadhahu khitabu shar'i ay ma dalla alayhi alkitabu wa sunna kile ambacho kimejulisha juu yake kitabu na sunna وفي اللفظ الشرع وفي اللفظ الشرعي لكان احسن ان يقول الشارع وفي اللفظ الشرعي لكان احسن ان يقول الشارع نا كل لفظ يا الشرع هبا ما مقتضاه خطاب الشرع هبا ما مقتضاه خطاب الشرع وزوري زي ما مقتضاه خطاب الشارع قبل الشرع اقسم الشارعي, الشارعي. لماذا لان الخطاب منه لان الخطاب منه بسبب خطاب ينطوق كيه مكني وشريعه الله سبحانه وتعالى خطاب ينطوق كيه منينو ينطوق كيه فالشارع هو الله تعالى فالشارع هو الله تعالى تعالى موكاجي وشريعه الله سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم نعم كما بابي يا watu elim kwamba ash-shari'u ni Allah subhanahu wa sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo kile ambacho kimekuja katika Qur'an uh, ni sheria kadhalika kile ambacho kimekuja katika sunna ni sheria kwa anasema maktadhahu khitabu ash-shar'i al-muta'alliq hiyo kitab inahusiana ni yenye kufungamana biaf'alil mukallafina kwa vitendo vya al-mukallafina kwa vitendo vya wale ambao wamefikia uh, hali ya taklif kwa hiyo hii kitab tunaiangalia ambayo ni kisheria au kitabu ya ashari inahusiana na kufungamana na vitendo vya almukallafina hapo alivyosema biafwali almukallafina hadha at-takhsis ba'da at-ta'mimi hadha at-takhsis ba'da at-ta'mim hapo alivyosema bi af'ali al-mukallafin hii ni takhsis baada ya ta'mim kwa sababu ameanza kusema maktadhahu khitabu shar'i kwa kusema maktadhahu khitabu shar'i zinaingia mpaka zile kitabu zinazohusiana na habari za itikadi kwa kusema maktadhahu khitabu shar'i hii ni hapo imekusanya aina zote za khitab za kisheria sasa zinahusiana na itikadi au zinazohusiana na matendo kwa hiyo alipokuja akasema almutaalliq biaf'al almukallafina hadha at-takhsis ba'da at-ta'mim hii ni takhsis baada ya kuleta lafzi ya ujumla لان خطاب الله قد يتعلق بالتوحيد لان خطاب الله كان يتعلق بالتوحيد والاعتقاد لأن خطاب الله كان يتعلق بالتوحيد والاعتقاد بسبب خطاب maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yanaweza kufungamana na tauhid wala i'tiqadi na i'tiqadi kwa aliyosema kitabu kitabu sharia inakusanya hivyo vyote فخطاب الذي يتعلق بالتوحيد لا يدخل هنا فخطاب الذي يتعلق بالتوحيد لا يدخل هنا لأنه خصص بأفعال المكلفين فخطاب الذي يتعلق بالتوحيد لا يدخل هنا خطاب منين ambayo yanayohusiana na tauhid hayaingii hapa mambo ya tauhid hatuangalii kwenye masala ya usul fiqh ijapokuwa mtu atakapokuwa na utaalamu wa usul fiqh atakuwa anajua kitu katika tauhid na itikadi kwa hiyo ile kitabu inayohusiana habari za tauhid habari za itikadi hiyo kitabu haiingii hapo laanahu khusisa kwa sababu kitabu hapa imehusishwa pale alivyosema bi biafaalil mukallafina kwa vitendo vya المكلفين طيب المكلفون المكلفون جمع مكلف المكلفون جمع مكلف نينو المكلفون ني ونينو مكلف وهو البالغ العاقل وهو البالغ العاقل na mukallaf ni yule aliyobalegha mwenye akili kwa hiyo kitabu hii ya kisheria inahusiana na vitendo vya hawa ambao wamefikia bulugh na ambao wana akili timamu thumma qala min talabin au takhyirin au wad'in hiyo kitabu hiyo ya kisheria inayohusiana vitendo vya mukallafin miongoni mwa talab kutaka au takhyiri au kukhiarisha au wad'in au kuweka tutakuja kuelezea tunahusiana min talabi au takhyiri au wad'in tunakusudia kitu gani thumma qala الشيخ رحمه الله تعالى فالمراد بقولنا خطاب الشرع مقصوديو ya kauli yetu tunaosema kitabu shar'i alkitabu wasunna nasema kusudi yetu na kusudia kitabu na sunna hapo aliposema kitabu shar'i uktub kalamu shar'i kitabu shar'i kalam ash-shari'a maneno ya kisheria kitabu shar'i kalamu ash-shari'i maneno يك sheria qala ahmad qala ahmad amesema imam ahmad khitabullah kalamuhu khitabullah kalamuhu khitabu ya allah ni maneno yake kwa tunaposema khitabu shar'i tunakusudia maneno ya sheria mboni alkitab wa sunnah hapo aliposema alkitabu wasunna uktub wama yatba'uhuma wama yatba'uhuma min aladillati almu'tabara wama yatba'uhuma min aladillati almu'tabara kalijma'i walqiyasi kalijma'i والقياس alkitabu wa sunna wama yatba'uhuma na kile kinachofuata kitabu na sunna min aladillati almu'tabara katika dalili zenye kuzingatiwa kal ijma'i wal qiyas kama ilivyokuwa ijma' na qiyas kwa tunaposema kitabu shari na kusudia kitabu wa sunna wal ijma' wal qiyas kitabu na sunna ijma' na qiyas anasema والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين المتعلق اي المرتبط المرتبط انه فغمان المرتبط انه فغمان انه يحسيانا بافعال المكلفين كفتندو المكلفين المكلف هapo aliyosema biafal mukallafina eh biamalihim biamalihim kwa vitendo vyao kwa vitendo vyao hapo alivyosema uh, biaf'ali mukallafina tukasema ay biamalihim vile vitendo vyao fayashmala aqwalahum wa af'alahum wa turuqahum fayashmal aqwalahum wa af'alahum wa turuqahum kwa wale bi biafali mukallafina inakusanya maneno yao ambayo hao wenye akili waliobalegu wanayozungumza wa af'alahum na yale matendo yao ambao wanayatenda kila siku wa turuqahum na kule kuacha kwao kwa hiyo tunaosema biafal mukallafina tunakusudia maneno yao vitendo vyao na kuacha kwao kwa hiyo hapa sisi tunaangalia maktabahu kitabu shar kile ambacho kimejulisha maneno ya mwekaji wa sheria Allah subhanahu wa ta'ala almutaalliq bi mukallafin maneno ambayo yanahusiana na vitendo yani maneno yao vitendo vyao na kuacha kwao kwa hao mukallafin wenye akili waliobaleka شيخ mwenyewe يا akasema والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا او فعلا ايجادا او تركا ما تعلق باعمالهم يعني ambayo yanatalak na matendo yao sawa sawa hayo matendo yamekuwa ni kauli au kitendo yani imekuwa ni kuzungumza au kufanya ijada au tarka hayo maneno sawa sawa ni kuzungumza na kama tendo ni kuyafanya am tarkan au kuacha yani sawa sawa maneno kuyaacha mtu akashindwa kuzungumza au matendo akaacha mtu akashindwa kuyafanya kwa tunaposema afaal tunakusudia kila ambacho kinachopatikana kwa mukallaf katika maneno yake na hayo maneno sawa sawa kwa hali ya kuzungumza au kujizuia kutokuzungumza na kama tendo sawa sawa yeye kuyafanya au kujizuia kuto kufanya thumma qala فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح فخرج bihi imetoka hapo alivyosema biafwali almukallafina inatoka ma taallaka bili'tiqadi kile kinachohusiana na itikadi kile kinachofungamana na itikadi fala yusamma hukman hicho hakiiti hukum bihadha al-istilah kwa istilah hii kile ambacho kinachohusiana na itikadi haiti hukum kwa hii istilah yani لا يدخل في الحكم عند الاصوليين يعني لا يدخل في الحكم عند الاصوليين akiwa nakusudia hapo aliosema biafwal mukallafina yale yanayohusiana na itikadi hayaitwi hukum kwa uh, watu wa usul watu wa usul mambo yanayohusiana na itikadi wao hawaiti hukum طيب ثم قال والمراد بقولنا المكلفين نا مقصود يا قولي المكلفين ما من شانه متكليف فيشمل الصغير والمجنون ما من شانه متكليف wale ambao jambo lao ni kukalifishwa wale ambao jambo lao فيشمل الصغير والمجنون kwa hiyo inakusanya mtoto mdogo na mwenda wazimu inakusanya mtoto mdogo na mwenda wazimu yani mtoto mdogo anakuwa anakusanywa na wale ambao jambo lao ni kukarifishwa kadhalika mwenda wazimu hapo aliposema ma min sha'ani ma min sha'anihi mutaklif fayashmalu as-saghira kana an yukallafa kana an yukallafa kana an yukallafa illa yamna'uhu adamul bulughi illa yamna'uhu adamul bulughi huyu mtoto mdogo ilikuwa akarifishwa na sheria lakini kinachozuia ni kutokubaliana illa yamnauhu adamul bulugh lakini kinachozuia ni kutokubalika kwa hiyo ilikuwa mtoto mdogo aingie katika taklifu lakini haingii kwa sababu ya kuto kutokubalege kwake fayukallafu inda albulugh fayukallafu inda albulugh kwa hiyo anakalifishwa pale anapofikia bulugh anapofikia umri wa kubaleka na aliposema wal majnuna kana an yukallafa إلا منعه عدم العقل كان أن يكلف إلا منعه عدم العقل كان أن يكلف إلا منعه عدم العقل فيكلف عند العقل fayukallaf inda al-aql ilikuwa akalifishwe mwenda wazimu isipokuwa kinachozuia ni kuto kuwa kwake na akili fayukallaf inda al-aql kwa anakalifishwa pale anapokuwa na akili thumma qala wal muradu biqawlina min talabin anasema al-amru wan nahyu سواء على سبيل الالزام au al-afdaliyya min talabi al-amr wan-nahy kuamrisha na kukataza sawa sawa huko kuamrisha na kukataza kuwe kwa njia ya ulazima au kwa njia ya al-afdaliyya sawa sawa kuna kwa njia ya ulazima au kwa njia ya al-afdaliyya min talabi kutokana pale min talabi kutokana na talabi talabu imma an yakuna talabu fi'li talabu fi'li kutaka kufanyika kitendo wa imma an yakuna twalabu tarki au kutaka kuacha kutaka kufanya kitendo kutaka kuacha talabu fi'li قد يكون على سبيل الإلزام على سبيل الإلزام inaweza ikawa kwa njia ya ulazima yani kutakiwa kufanyika kitendo kwa njia ya ulazima fayakunu wajiba fayakunu wajiba ikisha kuwa hivyo pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka mtu afanye kitendo kwa njia ya ulazima inakuwa ni wajibu na hii talab fale inaweza ikawa ala sabili afdaliya ala sabili afdaliya kwa njia ya ubora al afdaliya kwa njia ya ubora yani mtu kufanya inakuwa ni bora kuliko kuacha ikisha kuwa ala sabili afdalia kwa njia ya ubora yani njia isiyokuwa ya kulazimisha fayakumu mustahabban wakati huo inakuwa ni mustahab fayakunu mustahabban inakuwa ni mustahab kwa hapo tuna wajibu tuna mustahab kadhalika talabu tarki inaweza ikawa ala sabili ilba ala sabili al-ilzami kutaka kuacha kufanya kitendo kwa njia ya ulazima kuamrishwa mtu kulazimishwa mtu kuacha fayakunu muharrama ikisha kuwa hivyo hicho kitu ambacho kimerasimishwa kwa njia ya ulazima inakuwa ni muharram inakuwa hicho kitu ni haram kadhalika talabu tarike kuacha ah, kitendo inaweza ikawa ala sabili afdalia kwa sura ya ubora yani sura ya ubora mtu kuacha sura ya ubora mtu kuacha njia ya ubora mtu kuacha ikisha e kuwa hivyo fayakunu makruhan fayakunu makruhan inakuwa ni makruh kama itakuwa kutaka kuacha ni kwa njia ya ubora yani ni bora mtu kuacha kuliko kufanya basi hicho kitu akachoo kinakuwa ni makruh kwa tunaposema kitu fulani ni wajibu tunakusudia kwamba sheria hicho kitu imetaka uh, kifanyike kwa sura ya ulazima na tunaposema mustahabun tunakusudia kwamba hicho kitu sheria imetaka kifanyike lakini katika njia ya ubora si katika njia ya ulazima na tunaposema haram au muharramun tunakusudia kwamba hicho kitu sheria imetaka kiacho kwa, kwa sura na kwa njia ya ulazima na tunaposema makro tunakusudia kwamba hicho kitu sheria imetaka kiacho lakini kwa sura na njia ya ubora na si kwa njia ya ilza طيب ثم قال والمراد بقولنا او تغيير المباح na maksudio yetu kwa kauli yetu pale tunaosema au takhyir so wamesema min talabin au takhyirin almubah maksudio yake ni almubah kitu ambacho ni mubah kitu ambacho ni halali kitu ambacho ni uh, halali na tunaposema taghyir ni tajwizun lilfi'li watarki ala sawa tajwizun lilfi'li watarki ala sawa tajwizun lilfi'li watarki ala sawa kujuzisha kupitisha kufanyika hicho kitu au kuacha katika hali ya sawa yani mtu akifanya na akiacha hali yake inakuwa sawa sawa akifanya halaumiwe akiacha halaumiwe hiyo ndo maana ya al-mubah kitu ambacho ni mubah kitu ambacho ni halal kitu ambacho ni jaiz kwa tunaosema jaiz ni kitu ambacho mtu anaweza kufanya na akiamua anaweza kaacha tunaposema ni al almubah tunakusudia kitu ambacho mtu anaweza kufanya akiamua na akiamua anaweza kuacha ثم قال والمراد بقولنا au wad'in na makusudio yetu pale tulivyosema au wad'in as-sahihu والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء au wad'in inaingia as-sahih as-sahih kama tunasema salatuhu sahiha man taraka sunna salatuhu sahiha sawa'un amdan au sahwan mwenye kuacha sunna swala yake ni sahihi sawa sawa ameacha kwa kusahau au kwa makusudi kwa hivyo tunasema wad'in tunakusudia as-sahihi والفاسد كذلك الفاسد الفاسد كيتو امبوش الفاسد نحن نغنو الفاسد مناكني الباطل الفاسد مناكني الباطل عندما هو تنسما بطلت صلاته بمعنى فسدت صلاته swala yake imebatilika ikiwa na maana swala yake imeharibika yani kwa mtu kufanya kitu fulani swala yake inabatilika mtu mwenye kuzungumza kwenye swala swala yake inabatilika kwa hiyo tulivyosema wadhi tunapohukumu kitu kwamba hicho kitu ni fasi hicho kitu ni batil tunaingiza katika wadhi anasema wanahuhuma na mfano wa hivyo vitu viwili wanahuma na mfano wa hivyo vitu viwili kama tunavyosema السبب والشرط walmanu hivyo vinaingia katika wadhi kwa nini tunasema haya maneno shekhe anasemaje hapa anasema mimma wada'ahu shari'u katika vile vitu ambavyo ameviweka ashari ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala min alamati miongoni mwa alama wa awsafin na sifa linufudhi wal kwa kitu kupita au kubatilishwa hapo aliposema linufudh an lughatan al-bulugh an-nufudh lughatan al neno an-nufudh kufika al kufika واصلاحا نا توسم النفوذ ketika اصلاح توسم النفوذ نا هنا نستعملها سنه اما كوني عمده الطالب او كوني اقصى المختصرات او كوني دليل الطالب لا تنفذ تصرفاتهم كنا نسمي neno an-nufudh katika islahi tunakusudia nini yutlaqu ala al-muamalati al-mu'tabara shar'an yutlaqu ala al-muamalat al-mu'tabara shar'an yutlaqu ala al-muamalat ili neno linakuwa linatumika katika muamalati al-mu'tabara muamalati zenye kuzingatiwa shar'an kisheria baadhi ya ahli ilmu wanasema an-nufud na wengineo wanasema al itidad wanasema an-nufudhu au al itidad kwa hiyo baadhi wengine hapa waliosema ma wadahu mimma wadahu ash-shari'u min alamatin wa awsafi lil-i'tidadi wal ilgha kwa hiyo al-i'tidad ni nini al-i'tidad ni kitu kuwa sahihi sawa sawa ni katika ibada au katika muamalat kwa hiyo tunaposema al-i'tidad fayaumu al-ibadat wal-muamalat fayaumu al-ibadat wal-muamalat kwa neno kusema al-i'tidad inakusanya ibadat na muamalat ولو عبر به لكان شاملا لهما lau abara bihi lau abara bihi kama angekuwa ameleta taabir ya kusema wa ausafin lilitibali kama angetumia hilo neno lakana shamilan ingekuwa ni lenye kukusanya lahuma yani ibadati na muamalati ingekuwa inakusanya ibadati na muamalati lakini neno an-nufudh linakuwa linatumika katika muamalati neno al nufudh linakuwa linatumika katika muamalat tukisema al-i'tidad hii al-i'tidad linakuwa linatumika katika uh, ibadat na muamalat anasema wala ilgha al-ilgha huwa al-ibtal wal-ifsad al-ibtal wal-ifsad sema al-ilgha ni kubatilisha na uh, kufisidisha kubatilisha na kuharibu